بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد na wakaribisheni ndugu zangu na dada zangu kwa moyo mkunjufu tuendelee na nasaih fi islahi albuyut nasaha za kuzitengeza majumba yetu na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mpaka sasa tumeweza kupitia mengi na tunaendelea na tulikosimamia e, katika nasaha iliyotangulia ambapo leo tunaanzia anaposema Sheikh rahimahullah wa hafidhahu Allah tabaraka wa taala akisema min asbabi hifdhi alwaladi hina wiladatihi ila an yakbur min asbabi hifdhi alwalad min hini wiladatihi ila an yakbur miongoni mwa sababu kuu ambazo zinamfanya mtoto awe ni mwenye kuhifadhiwa na shari mbalimbali kutoka kuzaliwa kwake mpaka utu kwake huwa anna nabiya sallallahu alayhi wasallama arshada kama fi hadithi ibn Abbas radhiyallahu an mtume ametuelekeza kama ilivyokuja katika hadithi ya ibn Abbas radhiza Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee ya kuwa annahu qala idha ata ahadukum ahlahu mmoja wenu anapo mmoja wenu anapotaka kuingiliana na mke wake basi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kuna dua asema Sheikh اذا arada an يجامع ahlahu mtu anapotaka kumuingilia mke wake kufanya tendo la ndoa hunaka sunnatun yaghfulu anha kathirun minan nas kuna sunna ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza kwayo watu wengi hughaflika nayo kathiru min alazwaj waume wengi wao hawakumbuki sunna hii ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ndugu zangu jambo lile la ndoa jambo lile la, la, la mke na mume tendo lile la ndoa ni ibada katika Uislamu na maadamu ni ibada basi muislamu ameelekezwa namna ya kuifanya na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ajisoma alivyoelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam ni namna gani muislamu anaweza akafanya tendo hili akaweza kujiridhisha na akamridhisha mke wake na zaidi akamridhisha Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala na akachuma thawabu yake kwa hivyo hapa shekha asema kuna waume wengi au wanandoa wengi wao hughafilika na hii sunna ambapo ametuelekeza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wa huwa ayadhkura Allah subhanahu wa ta'ala fayaqul na yeye ni amtaje Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kufanya tendo hili na aseme Allahumma jannibna shaytan ya Allah tuweke mbali na shaytan wajannib ash-shaytana ma razaqtana na umweke mbali yule utakayeturuzuku na shaytani utatupatia mtoto wa kike, utatupatia mtoto wa kiume, utatupatia riziki yoyote, basi mjalie ya Allah, umweke mtoto huyu mbali na sheitani. Angalia kwanza wakati huo mapema wewe unamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala unamuomba Allah jalla jalaluhu amweke mtoto wako mbali na shetani hasa kuna wenzi we, wengine wetu hatukumbuki hizi sunna mtoto anazaliwa haukumbuki sunna ambazo kwamba zafaa kufanywa unapooa haukumbuki ni sunna zipi ambazo kwamba wafaa kuzifanya mtoto anazaliwa hapewi tarbia ya Kiislamu anapofika umri ya ubarobaro sasa amaanza kukupatia balaa amaanza kukusumbua ndipo wewe uanze kujilaumu na kuangalia ni wapi nilikosea kumbe ulikosea tangu hata hajazaliwa ndo maana mtu asifurahie tu mtoto Allah amempatia mtoto wa kiume aseme nimepatiwa ndume, ndume, ndume. Kisha baadaye sasa au nimepewa simba, simba, simba. Baadaye huu simba anapokugaukia sasa aanze kukusumbua ndo unamkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaanza kujiuliza maswali ni wapi nimekosea? Umekosea kwa sababu umeshindwa kuzifuata sunna za mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu asema sallallahu alaihi wasallam, muslimu anapokumbuka kusoma dua hii fa innahu in yuqaddar bainahuma walad basi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wao kupata mtoto kupitia kitendo kile fi lam yadurruhu shaytanun abada shaytani kuwa ni mwenye kumdhuru katika maisha yake kwa hivyo hii ni dua muhimu hii ni sunna muhimu ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuelekezea hatufai kughaflika nayo asema Sheikh fanzur sababun yasir min alasbab sababu tu ambayo ni ndogo miongoni mwa sababu za wewe kuhifadhi nyumba yako na watoto wako wa kalimatun qalilatun yaquluha al qabla hadhihi al na maneno machache tu ambayo unafaa kuyasema kabla ya tendo hili au hina listidadi lihadha alhal au wakati ambapo unajiandaa kufanya tendo hili yuhfadhu alwaladu ba'da dhalika inakuwa ni sababu ya mtoto wako kuhifadhiwa baada ya yeye kuzaliwa na maisha yake mzima kwa hivyo tukumbuke sunna hii muhimu kadhalika min sunan vile vile miongoni mwa sunna ambazo ina inamlinda muislamu tub'idu shayatin an alawlad inaweka mashaitani ma mbali na watoto wetu hiya ta'widuhum min ash-shaytan ni kuwalinda na shaitani utawalinda vipi watoto wako na shaitani antad'u Allah azza wa jal ayu'idhahu min ash-shaytanir rajim ni wewe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke mbali watoto wako na mashaitani wawe ni wa kiume au ni wa kike mashaitani wa kibinadamu au wa kimajini na hii ni kama alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya yeye mwenyewe hadhihi kama kana nabii sallallahu alayhi wasallam yafaluha ni kama alivyokuwa akifanya yeye mwenyewe sallallahu alayhi wasallam kana yuawidhu al-Hasan wal-Husayn alikuwa akiwalinda Hasan na Husayn akiwasomea dua ni dua gani alikuwa akiwasomea sikiliza ndugu yangu ni dua ambayo hadithi yake inapokewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka mkono wake juu ya vichwa vya watoto wake kisha au hawa wajukuu wake Hassan na Hussein kisha akasema uidhu أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة u'idhuka bikalimati llahi tamma min كل شيطان wahama wa min عين ainin lama jifunze dua hii ndugu yangu na kuanzia leo anza kuwasomea watoto wako tunajua kuna balaa nyingi kuna shari nyingi kuna vituko mbalimbali mbali katika ulimwengu wetu wa leo na hakuna mtu ambaye yuko karibu moyoni mwako kama watoto wako mara nyingine unakuta watoto ni kilio tu usiku hawalali bala labda ni mambo kama haya ain na mengine ambayo imewakumba na hii ni silaha ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atufunza sema a'udhu bikalimati llahi tamat na, na kulinda na kalima za Allah subhanahu wa ta'ala zilizotimia kutokamana na shari ya shaitani hata kama anasumu kiasi gani na kutokamana na macho yoyote ambayo huenda ikakutazama na ikawa ni sababu ya wewe kupata matatizo kwa sababu ya hiyo macho kwa sababu alainu haqqun ndugu zangu mara nyingine mtu aweza akakutazama na ikawa na negative impact katika maisha yako anaweza akamtazama mtoto wako ah mtoto huyu ni mzuri ni mrembo ana akapendeza na ile macho kweli pamoja na kuwa yule mwenye kusema maneno haya hana ubaya wowote hana hataki mtoto wako apate madhara yote lakini ile macho tu athari yake ikamuingia sasa ile hifadhi watoto wetu tusome hii dua mara kwa mara a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin hiyo ni sigha moja a'udhu bikalimati llahi tammati min kulli shaytan au u'idhuka بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة hii ni dua ambayo mtume alikuwa akiwasomea wajukuu wake vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam asema kana ibrahimu alayhi salam yuawidhu biha ibnahu ismail wa ishaq kama fi sahih al-bukhari mtume asema ibrahim alikuwa akiwasomea dua hii watoto wake ismail na ishaq miongoni mwa mambo ambayo ina walinda watoto na ma, ma, ma, maovu haya ni tub'idu shayatin an alawlad miongoni mwa mambo ambayo inaweka watoto mbali na mashaitani nikafuhum fi buyutihim hina salati almaghrib wakati wa salatu almaghrib inapoingia jua inapozama wakati huo ni vizuri watoto kuwekwa ndani kuingizwa katika manyumba yao mpaka giza liingie kidogo kwa hivyo wakati huo wa salatul maghrib najua kuzama Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia Waislamu wawe ni wenye kuangalia watoto wao. Usiwache mtoto akiendelea kucheza kabla ya adhana ya salatul maghrib, jua ishazama, muite aingie ndani, ajiandae na kwenda kuswali salatul maghrib, kama ni wa kwenda msikitini aende aswali, kisha giza ikishaingia kidogo ndipo kama ni kuruhusiwa tena kucheza nje waruhusiwe lakini wakati ule ni wakati ambapo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kuwaingiza watoto ndani kwa mukhtasari ndugu zangu tukiendelea mengine ambayo kwamba ni muhimu Muislamu kuyazingatia ni aangalie nyumba yake isiwe na mambo ambayo ni sababu ya kuvuta mashaitani ndani ya nyumba na kufukuza malaika wa rahma kama vile min almasail aidan allati tatrudu ash-shayatin au ala al-aks allati tajlibu ash-shayatin shekh asema miongoni mwa mambo ambayo inafukuza mashaitani au inaleta shaitani ndani ya nyumba hiya ta'liqu suwar suwaru dhawati al-arwah ni mapicha ni kuweka mapicha kwenye kuta zako ndani ya nyumba hasa picha ambazo ni ya wanyama wenye uhai kama vile mwanadamu au mnyama mwingine yoyote Muislamu haufai kuweka picha hizi ndani ya nyumba yako Jambo la kupiga picha yenyewe ndugu zangu, kuna hadithi mbalimbali mbali, very strong hadith ambazo zimekuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha. Je, sasa huyu Muislamu ambaye anachukua yale mapicha anayaweka kwenye manyumba yake, iwe ni family picture au ni picha ya mnyama umpendaye au um, e, jambo lolote au mnyama yoyote ambaye ana uhai basi au ni mnyama ambaye ni dhawatil arwah, iwe ni mwanadamu au mnyama au mdudu nyoka au mwingine yoyote iwe ni kiumbe chochote kenye uhai basi wewe Muislamu haufai kuweka picha zake kwenye kuta zako umerembesha nayo nyumba yako ni sababu ya kuwafukuza malaika kutoka kwa nyumba yako suwarul hayawanat picture ya wanyama suwarul rijal suwarul ashkhas picture ya watu huyu ni babu wangu huyu alikuwa ndo nyanyangu huyu la jambo ambalo kwamba muislamu ametahadharishwa asifanye kwa sababu ta'liquha fil bait kuyaweka kwenye nyumba yako hadha yajlibu shayatin inavuta mashaitani ndani ya nyumba yako wayatrudu almalaika na inawafukuza malaika wa rahma sasa auliza fa fabaitun la yakunu bihi malak nyumba ambayo hakuna malaika wa rahma ndani hakuna malaika ndani yake basi inakuwa ni sababu ya shetani kukuchezea na kukuletea madhara ndani ya nyumba yako kaifa yakunu haluhu baada dhaka min aladha ikiwa hamna malaika ndani ya nyumba mashaitani ndio wanavutika wanavutiwa basi ni maudhi gani na matatizo gani ambayo utaweza kuyapitia ndani ya nyumba yako wa min ifsad albuyut lidhalika na katika majumba kuharibika na watu kuharibikiwa ni watu kutoelewa mambo haya yenye majumba ambayo yana au kufanya vitu ndani ya majumba yetu ambayo yanavuta mashaitani na yanaweka mbali malaika wa rahma wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio bana mtume wetu sallallahu alaihi wasallama siku moja alimjia Jibril فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب شيطان جبريل akamwambia Rasul sallallahu alaihi wasallam sisi huwa hatuingii majumba ambayo ndani yake kuna picture au kuna umbwa ya fugwa yani albaytu alladhi yujadu bihi kalb nyumba ambayo yapatikana umbwa ndani yake malaika hawaingii Sheikh asema baadhi ya watu wanalea umbwa na, na huyu hadha yadhhabu min ajrihi kullu yawmin qirat mtu ambaye anafuga umbwa ndani ya nyumba yake anamweka kama pet na siko sababu ya ulinzi au siko sababu ya kuwinda lakini tu anamweka tu kujiigiza na watu wengine ambao si waislamu anamweka tu kwa sababu yeye anapenda kumweka basi kila siku anakosa katika thawabu yake thawabu ambazo ni kiwango cha mlima wa Uhud kwa nini? Kwa sababu tu yeye anaweka umbu ndani ya nyumba yake hii haionyeshi yani wewe hauna rahma na umbwa la hii haionyeshi kuwa Uislamu ni dini ambaye ni hash hai, haina rahma kwa wanyama hapana tunajua kuna mwanamke ambaye aliingia janna kwa sababu ya kumnywesha umbwa maji na akapata uh, kumridhisha Allah na Allah akamsamehe madhambi yake lakini Allah ametoa mipangilio ya dini yake tunafaa kufanya hili hatufai kufanya hili na miongoni mwa mambo ambayo tumekatazwa kufanya ni Muislamu asifuge kumbwa ndani nyumba yake pasina na sababu ya ulinzi au sababu ya kuwinda lakini mtu anamlea ana, ana, ana, ana tu kwa sababu anaona wengine wanalea anaona jirani wake wanaweka hii ni katika mambo ambayo inamweka inaweka malaika mbali na nyumba yako na pamoja na hiyo inakukosesha thawabu zako za kila siku kwa kiwango kikubwa na vile vile kuweka mapicha kwenye picha ayuha alikhwa aidan tajlibu shayatin inavuta mashaitani kathiru minan nasi yataadhauna min qadiyati almas shekh asema watu wengi wanakumbana wana, wana na matatizo ya kukumbwa na hizi effect za sheitani wao kupata kuanguka na kutokuwa na hali yao ya kawaida na kuudhiwa kwa hali mbalimbali mbali, magonjwa hii yote ni sababu ambayo ni sheitani ndiyo anamuudhi mwanadamu kwa sababu mwanadamu amemfungulia loophole huwa alladhi ja'ala lahum sabilan yeye ndiye amewafungulia loophole ya kuingia katika nyumba yake yeye ndiye amewarahisishia akawambia ta'ala udkhulu fil bait njooni muingie ndani ya nyumba yangu sasa ikiwa hiyo ndo hali yako na wewe umemwandalia shetani nafasi ya kuingia katika nyumba yako unapokumbwa na matatizo kama hayo basi hauna wa kumlaumu isipokuwa wewe ndiye utajilaumu باذن taala katika darasa inayofuatia hapa ndipo tutapoanzia lakini tuyazingatie haya ambayo tumeyataja leo wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullah